лісочок, де можна приткнути вудочку, порибалити. Комісар Ляндрен, 17 січня, 14 година. Франсістро сів на передньому сидінні, простяг руку до Паси безпеки. Не треба, зі мною це зайве. Куди їдемо? Він показав на перехрестя. Зверніть праворуч, потім від проспекту Сталінграда поїдете вздовж набережної. Він приховується в районі Лявілет. Я поїхав, як він сказав, і зупинився коло станції метро. У затишку біля мосту кільцевої залізниці, де була колись будка з дірявої жерсті, тепер з'явилась нова громадська вбиральня платна. Журналіст вийшов, повернув на вулицю Рове, схожу на сіру кишку, у якій навіть холод не міг розігнати запах вогкості. Зайшов до якоїсь брами. Темне склепіння виходило на трикутний двір. Нерівна бруківка просіла перед дерев'яними сходами докритої галереї, приліпленої вздовж фасаду будівлі. Хисткою кладкою ми перейшли через широку напівзамерзлу калюжу і, не замочивши ніг, опинились біля сходів. Сістро зупинився перед дверима, що виходили на галерею, постукав у шибку. Два короткі удари, повторені тричі. Я побачив, як ворухнулась завіска, проте обличчя того, хто її відхилив, на жаль, не було видно. Раптом двері стрімко відчинились, і ствол крупнокаліберного револьвера вперся в зелене сукно пальта на рівні грудей. Що тебе сюди принесло? Більше зустрічатись ми не домовлялись. Голос був різкий, і той, кому він належав, на відповідь не сподівався. Знав, що порушено попередню угоду, і розмова лише давала йому час на роздум. Франсіс Тро стояв нерухомо, трошки піднявши руки. Потім обережно врухнув великим пальцем правої руки, показуючи на мене. Я не сам. Куброн не дав йому докінчити фразу, схопив його за білий шарф і затягнув у кімнату, скажи своєму приятелеві. Хай тихенько підійде до дверей тихесенько. Найменший різкий рух, я тебе пристрелю. Я підкорився наказ Куброна і став на лінію прицілу. В помешканні панував морок і шарф Тро, який рухався в сутінках переді мною, був моїм єдиним орієнтиром. Куброн Певно, прикривався журналістом, приставивши пістолет до його скроні. Мені також довелось підняти руки. Я без зброї. Прийшов поговорити з вами. Тепер я розрізняв їхні постаті, темні силуети на тлі стіни. Блиснула сталь револьвера, відбивши один з рідких променів світла, що проникали в кімнату. Хто це? Куброн питав мене, хоча звертався, начебто, до Франсіса Тро безглузда чемність. Я комісар Ляндрен з Бобін'ї. Мабуть, не варто про все говорити на порозі. Вістка про те, що я з поліції, не викликала вибуху. Куброн спокійно сприйняв повідомлення, і це тільки потвердило мої припущення. Зайдіть і станьте впритул до стіни ліворуч. Руки на рівні плечей, долонями вперед. Він штурхонув журналіста до мене, ударом ноги зачинив двері і обмацав мої кишені. Я вже давно не носив зброї. Пістолет роками лежав у глибині шухляди мого письмового столу, загорнутий у проліїну ганчірку. Я був, либонь, єдиний поліцейський в департаменті, хто йшов на затримання з порожніми руками, тим часом як навіть найнижчий за чином охоронець спокою мочив у штани на саму думку про те, щоб супроводити екскурсію якогось дитсадка без зброї. Куброн увімкнув люстру, жовтаве світло залило кімнату, неначе туманом. Загуркотіли посунуті меблі, і Куброн дозволив нам обернутись і сісти на дерев'яну, пофарбовану в темно-коричневий кольор лаву. Сам він умостився за столом, вкритим циратою, розмальованою барвистими пташками. Перед ним стояла велика пляшка Кока-Коли. Дуло його револьвера дивилось мені прямо поміж вуха, і коли я відхилявся на сантиметр,